Քննարկվել են βέρքահավաքի աշնանացանի նախապատրաստության անասնապահության հետ կապված հարցեր։ Հակառակորդի կրակոցներից հայ զինվորներ են զոհվել։ Ադրբեջանի իշխանությունները դիտմամբ են լարում իրավիճակը շփման գծում եւ Հայաստանի հետ սահմանին։ Արցախում են Ֆրանսիայի ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ։ Հայաստանի նախագահն անցեկացրել զորավարժություններին առնչվող կառավարության պայմանական նիստ։ ԱՄՆ կոնգրեսականները շնորհավորել են Արցախի անկախության հռչակման 24-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը պարտություն է կրել Սերբերից։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն օգոստոսի 30-ից սեպտեմբերի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում Հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 1000 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից ու նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 14000 գրակոց։ Նշված ժամանակահատվածում հայկական դիրքերի ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաև թուրքական արտադրության ՏՊ 107 տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի նախահարձակ գործողություններին եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել շփման գծի ողջ երկարությամբ մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Սեպտեմբերի 4-ին ժամը 17-ի սահմաններում հակառակորդի կողմից ձեռնարկված գործողության արդյունքում մարտական խնդիր կատարելու ժամանակ զոհվել են պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայողներ, Մարատ Ռուդոլֆի Խաչանյանը եւ Արման Վաչագանի Ստեփանյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Երեք Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն՝ նվիրված Գառնանացան մշակաբույսերի բերքահավաքին, աշնանացանի նախապատրաստությանը եւ անասնապահության որոշ խնդիրների։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին գյուղնախարար Արամ Մխոյանը, գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աշոտ Բախշյանը, շրջվարչակազմերի ղեկավարներն ու հողագործության բաժինների եւ մեքենատրակտորային կայանների պատասխանատունները։ Հանրապետությունում գարնանացան մշակաբույսերի արդեն սկսված բերքահավաքը գյուղնախարար Արամ Մխոյանը գնահատել է բավարար։ Նրա խոսքով որոշ ցանկատարածություններում սակավաջերության պատճառով կորուստներ կան, սակայն ընդհանուր բերքահավաքն ընդանում է բնականոն։ Բանջարաբոսանային մշակաբույսերի բերքատվությունը ըստ գյուղնախարարի անցած տարվա ցուցանիշից բարձր է ակնկալվում։ Վարչապետը հանձնարարել է հետաքրքրվել, թե ինչքան է հանրապետությունում բանջարեղեն մթերող կազմակերպությունների պահանջարկը եւ ներմուծված մթերքի քանակը, անհրաժեշտության դեպքում βέρքի իրացման գործում արտադրողներին աջակցելու համար։ Անդրադառնալով անասնապահության հանրապետությունում արկա խնդիրներին, գյուղնախարարը նշել է, որ անասունների հիվանդանալու միտումը կանխարգելիչ միջոցառումներն իրականացնելուց հետո նվազել է։ Ընդհանուր առմամբ 1700 գլուխ անասուն է հիվանդացել, որից 1000-ն արդեն բուժվել է, իսկ կորստի դեպքերը 20 է։ Վարչապետը հանձնարարել է հետևողական լինել անհրաժեշտ միջոցառումները ժամանակին կատարելու եւ հիվանդության տարածումը կանխելու հարցում։ Խորհրդակցությանը քննարկվել է նաեւ աշնանացանի նախապատրաստության հարցը։ Վարչապետը հանձնարարել է, որ շրջաններից գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ հայտերը ներկայացվեն ժամանակին, հողօգտագործողներին պետական աջակցությունն արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Նախորդ տարվա նման այս տարի ևս բազմակողմանի աջակցություն ենք ցուցաբերելու հողամշակներին, որը կընդգրկի դիզվառելիքի, պարարտանյութերի, սերմացուների գների սուբսիդավորում, ինչպես նաև մեքենատրակտորային մաչելի ծառայություններ։ Գյուղացին պետք է զգա, որ կառավարությունն իր կողքին կանգնած է։ Հանձնարարում եմ չհապաղել գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման հարցում եւ ժամանակին ներկայացնել համապատասխան հայտերը, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Քննարկվել է նաև հրդեհված ցանկատարածությունների առանձին սեփականատերերին աջակցելու հարցը, որի մասով համապատասխան որոշումներ կկայացվեն։ Քննարկվել է նաև հանրապետության ռոռոկման համակարգն արդիականացնելու, նոր տեխնոլոգիաների կիրառումն ընդլայնելու, ջրային ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու եւ սևցելի ծրագիրը մոտապագայում ցանկաշրջանառության փոխարինելու գյուղնախարարության կողմից արված առաջարկությունները։ Վարչապետը գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուներին տվել է համապատասխան հանձնարարականներ եւ պահանջել հետևողական լինել սկսած աշխատանքներն արդյունավետ շարունակելու հարցում։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող լարվածությունը կապում է առաջիկայում Ադրբեջանում անցկացվելի խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Ադրբեջանում առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ լրացուցիչ ձայներ շահելու նպատակով ադրբեջանական իշխանությունները լարում են իրավիճակը տարածաշրջանում, երկրում արկա խնդիրները փորձում են բարթել արտաքին ճշնամու վրա։ Տեսակապով միանալով մեդիա կենտրոնում կազմակերպված քննարկմանը այս մասին նշել է Բաբայանը, հավելելով, որ Ադրբեջանը լիովին վերածվել է նացիստական պետության, որն ագրեսիվ պահվածք է դրսևորում եւ ներքին, եւ արտաքին քաղաքականության մեջ։ Նա նշել է, հա- որ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը վերահսկելի է եւ ադրբեջանական զինված ուժերը որևէ առավելության չեն հասնում եւ չեն կարող հասնել։ Ադրբեջանցիները ռազմական տեսանկյունից ուղակի անիմաստ խախտումներ են անում սահմանին, իսկ ռազմավարական նախաձեռնությունը նրանք չեն կարողանում եւ չեն էլ կարողանա վերցնել։ Ուղակի նման մեթոդներով շարունակում են լարված պահել իրավիճակը տարածաշրջանում, շեշտել է Դավիթ Բաբայանը, ընդգծելով, որ մեր տարածաշրջանում արկա մարտահրավերներին դիմագրավելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հզոր բանակ, համախմբված հասարակություն եւ Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք համախմբված մոտեցում կարևորագույն խնդիրներին։ Արցախում են Ֆրանսիայի ազգային ժողովի սոցիալիստական կուսակցության մի խումբ պատգամավորներ, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կառույցի հրավերով Արցախում են Ֆրանսիայի ազգային ժողովի սոցիալիստական խմբակցության անդամները։ Երեք առավոտյան նրանք այցելեցին առաջնագից, նրանց ուղեկցում էին Հույդա բյուրոյի անդամներ Մուրադ Փափազյանը եւ Կիրոմանոյանը, Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, Արցախի ազգային ժողովի Հույդա խմբակցության падգամավորներ։ Այնուհետև Այնուհետև Ֆրանսիայի հյուրերը սոցիալիստական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Բրունո Լերուի գլխավորությամբ հանդիպում ունեցան Արցախի զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Արմենիա հյուրանոցի նիստերի դահլիճում հravirված Մամլո Ասուլիսին Ֆրանսիայի պատվիրակության ղեկավարը ողջունեց ներկաներին։ Նա մասնավորապես ասաց. Moi je préfère répondre, je pense que c'est mieux Ես իհարկե նախընտրում եմ պատասխանել հարցերին, բայց պիտի ասեմ, որ այս հայցելությունը իրականանում է այն քաղաքական համագործակցության շրջանակում, որը այսօր կա սոցիալիստական խմբակցության միջև, որի ղեկավարն է ինքը եւ գործընկեր քաղաքական կուսակցություն Դաշնակցության միջև, մասնավորապես նրա ֆրանսիական բաժնին։ Lorsqu'il y a un an, nous avons fait le premier déplacement à Yerevan à l'occasion du 100e Նախորդ տարի, երբ ես պատվիրակությամբ գտնվում էի Հայաստանում եւ այցելության առիթը Ժան Ժորեսի անհետացման կամ անվան 100-ամյակի շրջանակում իրականացված միջոցառումներն են, այն ժամանակ ես միտք հայտնեցի, որ հաջորդ տարի, այսինքն այս տարի հնարավորություն կլինի այցելել Հայաստան եւ երկու օր նաեւ տրամադրել այցելելու Լեռնային Ղարաբաղ։ Pourquoi Tout simplement parce que je voulais connaître նպատակն էր ճանաչել եւ ավելի լավ հասկանալ թե ինչպիսին է Լեռնային Ղարաբաղը, իսկ դրան նպաստում է նաեւ այն, որ այստեղ տեղում Լեռնային Ղարաբաղում կա դաշնակցության ներկայացությունը, որն էլ հենց օգնեց կազմակերպչական աշխատանքներով։ J'arrive au moment où on fête l'indépendance. Մենք euh, եկանք անկախության հռչակման հաջորդ իսկ օրը այստեղ միջոցառումներ են տեղ ունեցել, բայց առանց դրա ես շատ լավ գիտակցում եւ հասկանում եմ, թե ինչպես է այստեղի ժողովուրդը հայփայում անկախության գաղափարը։ Հանդիպման ընթացքում լրագրողներն իրենց հուզող հարցերն ուղեցին պատվիրակության ղեկավարին, որոնք հիմնականում վերաբերում էին Անկարա-Փարիզ հարաբերություններին, Ղարաբաղյան գործընթացի կարգավորմանը, Արցախ-Ֆրանսիա հարաբերությունների սերտացմանը։ Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է միշտ առաջնորդվեն ժողովրդավարության եւ ազատության սկզբունքներով։ Այդ երկուսն ամեն ինչից զորավոր են եւ վերջում միշտ հաղթում են, շեշտեց Բրունո Լերուն, Աննա Ղուկասյան այսօր։ Շարունակ մենք թողարկումը։ Շանթ 2015 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունների շրջանակում նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 4-ին հրավիրել եւ վարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պայմանական նիստ, որի ժամանակ նախարարները ներկայացրել են իրենց համակարգման ոլորտներում զորավարժությունների սցենարից բխող հանձնարարականների կատարման ընթացքը, զեկուցել որոշակի իրավիճակներում առաջացած խնդիրների վերաբերյալ եւ առաջարկություններ արել դրանց լուծման ու կառավարման առավել արդյունավետ միջոցների կիրառման ուղղությամբ։ Նիստի սկզբում նախագահ կառավարության անդամներին ուղված խոսքում անդրադարձել է իրականացվող զորավարժությունների կարևորությանը, ընդգծելով, որ յուրաքանչյուր զորավարժություն փորձում է լուծել երկու կարևորագույն խնդիր՝ ուսուցողական եւ ստուգողական։ Վերջնական նպատակն է պատրաստ լինել իրական իրադարձությունների ցավալման պարագայում ամենաարդյունավետ միջոցներ ձեռնարկելուն, երկրի տարածքային ամբողջականության եւ անվտանգության նկատմամբ ծառացած սպառնալիքը վերացնելու համար։ Սերժ Սարգսյանը խոսել է նաև անցկացվող միջոցառումներից հետո դրանց արդյունքների ամփոփման եւ համապատասխան փաստաթղթերի կազմման անհրաժեշտության մասին, որոնցով կգնահատվի զորավարժության մասնակից ստորաբաժանումների եւ ղեկավարների աշխատանքը, կկազմվեն թերությունների վերացման պլաններ, որոնց իրագործումը ինքնին կդառնա հաջորդ զորավարժությունների նախապատրաստական փուլ։ Կառավարության անդամների զեկույցները լսելուց եւ համապատասխան որոշումներ կայացնելուց հետո տրվել են դրանց կատարումն ապահովող համապատասխան հանձնարարականներ։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի հետ սահմանի եւ Արցախի հետ շփման գծի երկայնքով տարբեր ներառյալ ցաներ զինատեսակների օգտագործմամբ հրադադարի կոպիտ խախտումները հերթական անգամ ապացուցում են, որ Բաքուն շարունակաբար փորձում է խաթարել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հիմնահարցի հանգուցալուծման ուղված ջանքերը, նրանց կողմից առաջիկայում նախաձեռնած շփումները հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Նա շեշտել է, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների խայտարակ իրավիճակի կապակցությամբ միջազգային հանդրության աճող քննադատությունը Բաքվի ռեժիմը փորձում է շեղել այս կարգի սադրիչ գործողություններով։ Խստորեն դատապարտելի է Ադրբեջանի այս արկածախնդիր գործելավոճը, որի հետևանքով մարդիկ են սողվում եւ վիրավորվում, զգալի նյութական վնաս հասցվում, ասել է Բալայանը։ ԱՄՆ կոնգրեսի Հայաստանի աջակցության խումբը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին եւ իշխանություններին շնորհավորել է անկախության հռչակման 24-րդ տարեդարձի առիթով։ Այս մասին տեղեկացրել է ԱՄՆ-յում ԼՂՀ ներկայացուցչությունը։ Կոնգրեսի Հայաստանի աջակցության խմբի ներկայացուցիչներ Ֆրենկ Փալոնեն եւ Ռոբերտ Դոլդը մասնավորապես նշել են. 1991 թվականին հանրապետության ձևավորումը ճանապարհ բացեց դեպի ազատություն եւ ժողովրդավարություն, եւ ձեր ժողովուրդը շարունակում է ցուցադրել այդ արժեքներին հավատարմությունը։ Կոնգրեսականներն աջակցություն են հայտնել միջազգային ճանաչման ուղղությամբ Արցախի ջանքերին եւ անհամբերությամբ սպասում են այն օրվան, երբ Լեռնային Ղարաբաղն իր արժանի տեղը կզբաղեցնի ազգերի ընկերակցությունում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, որտեղ սեպտեմբերի 7-ին կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն հայ-ռուսական երկկողմ գործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, կանդրադառնան քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար ոլորտներում փոխգործակցությանը, մտքեր կփոխանակեն Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակում գործակցությանը վերաբերող հարցերի եւ հետագա ծրագրերի շուրջ։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը հերթական անհաջող խաղն անցկացրեց Եվրո 2016-ի ընտրական փուլում 0-2 հաշվով պարտվելով Սերբերին։ Սերբական Նովի Սադ քաղաքի Կարաջորջե ստադիոնում կայացած եւ առանց հանդիսականների անցած խաղի առաջին խաղակեսն անցավ հավասար պայքարում, բայց մի շարք գոլային պահերի արկայության պայմաններում գրանցվեց դարպասի 1 գրավում։ Խաղի մեկնարկում տեմպը բարձր չէր, իսկ առաջին գոլային պահն ունեցավ Հայաստանի հավաքականը։ 6-րդ րոպեին Յուրա Մովսիսյանը հայտնվեց հարվածային դիրքում, սակայն Մոսկվայի Սպարտակի հարձակվողի հարվածից հետո Վլադիմիր Ստոյկովիչը հետ մղեց գնդակը։ Քիչ անց վտանգավոր պահ ստեղծեցին նաև սերբերը, բայց այս դեպքում էլ հյուրերին փրկության հասավ ուղահայաց դարպասածողը։ 22-րդ րոպեին սերբերի գրողներից մեկի ժամանակ Երևանի Փյունիկի պաշտպան Լևոն Հայրապետյանը դարձավ ինքնագոլի հեղինակ, առաջ մղելով դաշտի դերերին։ Երկրորդ խաղակեսն ավելի ակտիվ սկսեց Հայաստանի հավաքականը, որը գոլ բաց թողեց 53-րդ րոպեին։ Մինչ թեթե վնասվածք ստացած Հենրիխ Մխիթարյանը հայտնվել էր խոտածածկին, սերբերն անցկացրին հակագրող եւ խփեցին երկրորդ գոլը, որն իր անվան դիմաց գրանցեց Ադեմ Լիայիչը։ Այդ գոլից հետո Սարգիս Սովսեփյանը խաղադաշտ դուրս բերեց Կամո Հովանիսյանին ու Ռուսլան Կորյանին, որոնց եւս չհաջողվեց սրություն հաղորդել հյուրերի գրողներին։ Խաղի մնացած ժամանակահատվածում հայկական թիմը չկարողացավ ստեղծել իրական գոլային պահեր, իսկ սերբերը ոչ մեծ դժվարությամբ պահպանեցին հաղթական հաշիվը։ Խաղի վերջին րոպեները հյուրերն անցկացրին 10 ֆուտբոլիստներով, քանի որ վնասվածք ստացած Լևոն Հայրապետյանը չկարողացավ շարունակել ելույթը։ Սերբերը տարան առաջին հաղթանակը եւ ունեն 4 միավոր։ Խմբի մյուս խաղում Դանիայի եւ Ալբանիայի հավաքականները ոչ ոքիով բաժանվեցին Կոպենհագենում 0-0, Դանիան ու Ալբանիան ունեն 11-ական միավոր եւ 1 միավորով զիջում են խմբի առաջատար Պորտուգալացիներին, որոնք 1 խաղ էլ պակաս են անցկացրել։ Հայաստանն ունի ընդամենը 1 միավոր։ Հայաստանի հավաքականը հաջորդ ընտրական խաղը կանցկացնի սեպտեմբերի 7-ին Երևանում, որտեղ կընդունի դանիացիներին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն՝ երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 5 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 21, ցերեկը 25-ից 29 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց